Alors Andai se joen uh, sur un préavis national euh, vendredi... Enleiako posta uh, gurekin batuko da, euh, ostizale eta larun euh, bat untan, negoziaketak izan dira atzo eta langileak erabakiko dute gurekin txegitzen duten. Va decider ou pas si se joen au mouvement. Alors après, à que ça bien quand même que la réorganisation n'était pas Ikusten da, postak proposatzen duen antolaketa ez dela prestura indik, nagusien proposamen bat izan baita antolaketa hori giberatzea otxelaren euh, amasiera. Euh, Bazterrak lasaitzeko egindute proposamen hori, euh, baina langileok aukera penak nahi ditugu, berantolakuntza horrek, ondoro dituen lan baldintza eta gogojen aurka.